mesa. Es el mes atrás, los culos para atrás. Andamos sin corriente. Antes andaba todo el dinero. Buscándola con mi compañero. Ahora compro todo lo que quiero. Y de lo que habla la envidia ni me entero. Ahora andamos en flow patrón. Salimos pa' la calle, no. Después pa' la torre mandó un cañón. La gata no toco y sienten la presión. Los giles pa' la vereda llegaron los tiburón. salimos pa' la calle, no. Después pa' la torre mandó un cañón. es que cayó la noche y se puso el fiestón. A pleno maquineo con la trucha en Hong Kong. Trajeron el juguete que tumbó a estalón. Me, ron, me ronque con vete que te lo ponemos monón Mami rompe la cintura que te lo hago de costado. Que le vea el envidioso cuando no ve arrebatado. Sé que se pone celoso si el bolsillo está pesado. No le corro de mafioso, pero lo tenemos asustado. Es el mes atrás. Mami, ¿dónde nos encontramos? Tarara, tarara. En la discoteca te tengo asegurado cuando te meto con candela y maldad. Y te llevo pa' mi cama, acelera, acelera. Cuando no encontremos, tararata. Tarara, tarara. Pa' tu novio tengo tararata. Tarara, tarara. Ahora andamos en flow patrón. Salimos pa' la calle, no. Después pa' la que mandó un cañón. La gata no está y siente la presión. Los giles pa' la vereda llegaron los tiburones. noche se y armamos tremendo party con el colimarí. la gata arrebata en el polarí. Me dice que soy sudarí, el dueño de ese Ese chapón pa' mí nave lo subí. Si me, si me tira la U y te caigo hasta descalzo. Las pacas están full, hasta el mesero lo calzo. Ando contando verde, ninguno son de los falsos. Mami, pegaste a mí, moverlo así que yo me voy. pa' que encontré en motararata. Tarara, pa' tu novio tengo tararata. tarara.